18 bob hazrati ayso shogirdlarga bo'shashmasdan hamisha duo qilib turish kerakligi to'g'risida yana bir tamsil so'zlab berdi ma'lum shaharda bir qozi boy ekan u xudodimni qo'rqmaydi ekan Odamlarni odamlarnimi hurmat qilmaydi ekan shu shahardagi bir tul ayol hamisha uning oldiga berib birsi manga uvol qildi siz odil hukm chiqirib manga otidorchilik qilsiniz deb talab qildi lekin qozi bu ishni bak kaynib so'raveribdi biroq keyin ichida man xudodan qo'rqmayman odamlarnimi hurmat qilmayman lekin bu tul ayol doim ishigim oldin ketmay meni zehtiryapti uningdan qutulish uchun hol dardini anglab dardiga yaknim tuzuk o'xshaydi deb o'ylabdi rabbimiz ayso tamsilni tushundirib mundoq dedi bu adolatsiz qozining so'zlaridan saboq ilinglar bir adolatsiz qozi shundoq qilgan edi xudo o'zidan kech kunduz yordam tilagan bandlarining dardiga yetmasmi ulog'i qildigan shapoyitini kechiktirarmi yo'q aksicha xudo jazman tezdin ularning holiga yetidi darvaqa inson o'g'li osmondan qaytib kelganda yer yuzidan o'ziga ishindiganlarni topolami حضرت عیسی o'zlarini odalatchi davilib boshqalarni ko'zga ilmaydigan kishilarga qortib yana bir tamsil etdi ikki kishi duo qilish uchun markaziy ibodatxonaga beribdi ularning biri parisi yana biri bojgir ekan parisi xalqni oldi o'rtirib, mag'rurona holda ey xudo mening boshqalardek oldamchi gunohkor zinoxo'rlardan bo'lib qolmaganimga bo'libmi bu bojgir o'xshmanimga shukr. Men har haftada 2 kun ro'z tutaman va butun ish haqimning o'ndin bir ulushni xudo yo'lida sadiqa qilaman deb duo qilibdi biroq heliqi boshgir boshqalardan yer holda ibodatxonning bir bulungda turib beshini ko'tarib osmonga qarashqimu jur'at qilolmay mayishlangan holda maydisiga urib ey xudoyim men gunohkor manga rahim qilg'oysan debdi anglab qo'yinglar ki, xudoning nazrida bu ikkilandin yelqi parisi emas balki bojgir kechirimga erishib uyga qaytibdi chunki xudo o'zini ustun tutqanni tövən qılıdı. Özünü tövən tutqanni üstün qılıdı. Qolunu təkizib bəxtilsin dəb, kişilə, kiçik ballarını Həzirti Əysanın oldiga ilib keldi buni ko'rgan shogirdlar ularni ayblidi lekin hazrati ayso bolalarni chaqirib bolalar oldimga kelsin ularni to'smanglar chunki xudoning podsholig'iga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir bilib qo'yinglarki kimdi kim xudoning podsholig'ini sadiy bolalardek qabul qilmasa uningga hergiz kirelmeydi, dedi. Yahudilanın başlıqlardan boğan bir bay, Hazreti Eysadın, Yaxşı ustaz, men qanda qısam, məngülük hayatqa erişimən, deb sordu. Meni, nimşqa yaxşı deysiz, dedi Hazreti Eysa. Yegane xudadım başqa, yaxşı yoq. Siz Tevrat'ta buyurulgan, zina qıma, qotillik qilma o'g'rilik qilma yolg'on guvohlik berma ota onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling bularga kichigimdan tortib amal qilib kelyotiman deb javob berdi hilqi kishi bu gapni anglagan hazrati ayso uningga yana mundoq dedi sizda qilishqa tegishlik yana bir ish kam butun mol mulkingizni setib pulini kambag'allarga bering shunda qilsangiz arishda g'aziningiz bo'ludi ondin kelib manga agishing yilqi kishi bu gapni anglab ko'ngli intayin bearom bo'ldi chunki u nihoyatda boy edi bu holni ko'rgan hazrati ayso mol dunyosi ko'plarning xudoning podsholig'iga kirishi nemi degan tasa ularning Құданың патшалығы кіріше, төгінің еңні төшігідін өтшідің мұ? Тәс ікен, деді. Бұны аңығалла, ұндақта кім құтқызылышқа ерішелейді? Дейшті. Инсалла қадыр болмағанға, Құда қадырдыр, деді әзірті Әйса. Бұ чағда Петрус, Мана, біз барлығымызны ташлап, сізге әгәштіқ, sizcha biz qutqizilamdiq dedi bilib qo'yinglarki xudoning podsholig'ini deb uyi ayoli okufkilari ota onasi yoki bolajoqlaridan voz kechganlarning hammasi ham bu dunyoda haslab ko'p boyliqqa ham u dunyoda mangulik hayotga erishdi dedi hazrati iso javob berib Hazreti ayso 12 shogirdini bir chetga tortib ularga mana biz hozir yerusalimga ketyotimiz payg'ambarlarning inson o'g'li to'g'riliq yozganlarining hammasi shu yerda amalga oshirildi u Rimliklarning qo'liga topshirildi ular uni mashqiri qilib haqoratlaydi yuziga tukiridi va uni qamchilaydi." o'ltirdi lekin u uchinchi kuni qaytib tirildi dedi biroq shogirdlari hazrati aysoning so'zlaridan hech nima tushunalmidi chunki bu so'zlarning ma'nisi qasddan yoshirilgan bo'lib ular hazrati aysoning nima demoqchi bo'lganini bilolmidi hazrati ayso erixa shaharga yaqin kelganda bir qorg'u yo'l bo'yida o'ltirib tilamchilik qilib qilyotadi u bu yerdan o'tib ketayotgan ko'pchilikning ovozini anglab nima vaqa bo'lganligini surishtirdi biri uningga nosiralik ayso bu yerdan o'tib ketyotidi deb uqtirdi hey podsho dovudning avlodi ayso manga rahim qilg'aysiz deb voqirab ketdi u hazrati aysoning oldi kelayotgan kishilar tilamchini ayblab uning un chiqamasligini aytdi lekin u hey podsho dovudning avlodi manga rahim qilg'aysiz deb texmi qattiq voqirdi hazrati ayso qadimini to'xtatib qorg'uni oldiga akilishni buyurdi qorg'u yaqin kelganda hazrati ayso uningdan mandin nima talab qilasan deb so'radi ey rabbim ko'zimning ichilishini talab qilaman dedi qarag'o ko'zlaring ichildi manga bog'ligan ishonching seni saqaytdi dedi hazrati ayso uningga qorg'uning ko'zi shu on ichilib hazrati aysoga egishib yo'l bo'yi xudoga shukur etib mangdi bu ishni ko'rgan xaloyiqmi xudoni matiylab mangdi